محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا اخوه اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zanguni waislamu ambao tumekusanyika katika hii masjid kwa muda huu lengo kubwa ni kwa ajili ya kukumbushana jambo linalohusu dini yetu hasa kwa yale ambayo yako mbele yetu kuhusiana habari za nadwa kwa hiyo tukipendelea tutoe huu utangulizi ili kusudi watu waweze kuwa katika maandalizi kwa hiyo tukoendelea kuwa kuna kalima ambayo itakuwa inatangulia ili kusudi baadaye na dua iweze kufuata na hii kalima itakuwa inahusiana na maudhui ambayo ni aljahru wa atharuhu sayyi'a fil mujtama' alislam ujinga na athari zake mbaya katika jamii ya Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na kutuleta katika hii dunia lengo kubwa tuweze kumwabudu yeye na Allah akatuma mitume wake kwa ajili ya kuja kuondoa watu katika kiza ya upotevu na kuwapeleka katika nuru ya uongofu mpaka kufikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ndio mtume wa mwisho na yeye ndiye ambaye amekuja kufunga mawasiliano baina ya mbinguni na ardhi kwa hiyo baada ya yeye hakuna tena wahi ambao tukayekuwa nashuka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuja katika hii ardhi na sambamba na hilo Allah subhanahu wa ta'ala akamshushia mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an Qur'an ambayo ndiyo kitabu chetu Qur'ani ambayo ndiyo mwongozo tu sisi katika haya maisha Qur'ani ambayo tukishikamana nayo vizuri itakuwa ni sababu ya sisi kuweza kufaulu pale tukaofika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bidhan i'lamu anna alqur'ana jaa albayan alhaqqi wa bayan albatil fahamuni kwamba qur'ani imekuja kwa ajili ya kubainisha haki na vile vile kwa ajili ya kubainisha batili wa bayan aliman wa bayan alkufri na qur'ani imekuja kwa ajili ya kubainisha imani na vile vile imekuja kwa ajili ya kubainisha ukafiri wa bayani tauhidi wa bayani shirki lakini vile vile imekuja kwa ajili ya kubainisha tauhidi na kubainisha ushirikina wajaa libayani alhalal wa bayani alharam na imekuja Qur'ani kwa ajili ya kubainisha halali na kubainisha haram kwa Qur'ani imekuja kwa ajili ya hali hizo na kubainisha vitu hivyo ambavyo tumevitaja wa nabii sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi bayyana alkhaira washarra na mtume sallallahu alaihi wasallama katika sunna zake amebainisha khairi na amebainisha shari wabayana alhaqa walbatila na vile vile amebainisha haki na batili fi jamii umuri dini kwenye mambo yote ya dini kwa Qur'an imekuja kubainisha hayo ambayo tumeeleza lakini vile vile sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake mtume amebainisha hayo ambayo tumeeleza abainishe kheri na vile vile abainishe shari kabainisha haki na mabainisha batili kwenye kila jambo ambalo linahusu dini wala ulama fi muallafatihim bayanu tauhida wa bayanu shirka na maulama waetwairif katika vitabu vyao ambao wameviandika wamebainisha tauhidi na vile vile wamebainisha shirki wabayanu al-kufra wan-nifaqa na wamebainisha kufr na wamebainisha unafiki wabayanu aqidata ahli sunnati wal jamaa na wamebainisha akida ya ahli sunna wal jamaa wabayanu aqaida al firaq al munharifa na wamebainisha vile vile itikadi za yale mapote yaliyopotea mapote ambayo yamekengeuka katika haki wabayanu ma huwa halalun wama huwa haramun na wamebainisha yale ya halali na wakabainisha yale ya haramu wa hadhihi al-umur kulluha idha alimaha al-insanu fahuwa al-ilm haya mambo yote ambayo tumeeleza mtu anapokuwa anayajua hiyo ndio elimu mtu anapokuwa anajua yale ambayo Qur'ani imebainisha na anapokuwa anajua yale ambayo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimebainisha na atakapokuwa anajua yale ambayo maulama wamebainisha basi huyu mtu wakati huo atakuwa anahesabika kuwa ana elimu wa idha lam ya'lamuha huwa waljahlu na atakapokuwa hajua hayo ambayo tumeeleza huo ndio ujinga na ndio maana tukachagua hii maudhui ya kuzungumzia aljahlu wa atharuhu sayyi'a fil mujtama' alislam ujinga na athari zake mbaya katika jamii ya Kiislamu kwamba mtu asipojua yale ambayo yamebainishwa na Qur'an asipojua yale ambayo yamebainishwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam asipojua yale ambayo yameelezwa na watu wa elimu huyo mtu wakati huo anakuwa ni mjinga yakunu fi hali adam ilmi anakuwa katika hali ya kutokuwa na elimu sasa mtu anapokuwa hana elimu hasara yake ni kubwa lakini vile vile atakuwa anahesabika kuwa yeye ni mjinga na anapokuwa mjinga basi athari zinazopatikana kwa sababu ya ujinga wake ambazo ni mbaya zinakuwa ni nyingi lakini hazifupiki kwake peke yake bali zinakuwa katika jamii ya Kiislamu yote kwa athari za ujinga ni nyingi na sisi katika hii kalima tutachagua baadhi ya athari ambazo zinakuwa zinasababishwa na ujinga si zote kwa sababu ni nyingi ambazo tukianza kutaja moja baada ya nyingine muda hautoshi lakini zile ambazo tulizozichagua tunaona kwamba ndio za msingi zaidi ambazo Muislamu yule ambaye anahitajia kujua haki kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amezinduka kutokana yale ambayo tukikuwa tunayezungumza fa aljahlu lahu atharu kathira allati hiya sayia ujinga una athari nyingi ambazo ni mbaya fil mujtamaa alislami katika jamii ya Kiislamu minha miongoni mwa athari mbaya za ujinga huduthu wa intisharu shirki ni kutokea na kuenea ushirikina jambo la kwanza kabisa ambalo linasababishwa na ujinga ni kutokea na kuenea kwa ushirikina alladhi huwa a'dhamu dhanbi ala wajhi al-ardh ushirikina ambao ndio dhambi kubwa kabisa katika ardhi yani hakuna dhambi kubwa kama ushirikina kwa hiyo ujinga ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea kutokea ushirikina lakini miongoni mwa sababu za ushirikina kushika kasi na kuenea katika jamii ya Kiislamu قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى anasema ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومكروا مكرا كبارا na wakafanya makri kubwa kabisa wakafanya vitimbi vitimbi vikubwa wakalu na wakasema la tadharunna alihatakum msiache miungu yenu ambayo mnaiabudia ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا na wala msiache waddan ikiwa na maana wala msimwache wadda wala suwaan na vile vile msimwache suwa wala yaghuth wala msimwache yaghuth wa yauq wala msimwache yauq wa nasra na wala msimwache nasra sasa ibn Abbas kuhusiana hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa hiya asma'u rijalin salihina hawa watu watano ambao wametajwa katika hii aya yani suwa wa yaqut wa yauq wa nasra pamoja na wat haya ni majina ya watu wema min qaumi nuh alayhi salam katika watu wa nuh haya majina ambayo yametajwa matano ni majina ya watu wema katika watu wa nuh alayhi salam falamma halaku auha shaitanu ila qaumihim pindi walipokufa sheitani akawapa wahi watu wao kwa sababu walikuwa ni watu wema kwa hiyo walipokufa sheitani akawapa wahi aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wekeni katika vikao vyao ambavyo wao walikuwa wanakaa masanamu kwa vile walikuwa ni watu wema na wao walikuwa wanawakubali kutokana na utendaji wao wa ibada kwa walipokufa shetani akwambia kwa vile wale wameshakufa basi wekeni masanamu katika vikao vyao ambapo wao walikuwa wanakaa wasamuha biasmaihim na hayo masanamu yaiteni kwa majina yao fafaalu wakafanya yani wakatengeneza masanamu wakaweka katika vikao ambavyo hawa mabwana walikuwa wanakaa falam tu'bad lakini ikawa hayo masanamu hayaabudiwi wakatengeneza masanamu wakayaweka katika vikao ambavyo ambao walikuwa nakaa lakini bila ya kuabudiwa hata idha halaka ulaika mpaka walipokufa wale ambao walikuwa wametengeneza yale masanamu na kuweka katika majalis za wale watu wema wanusikha ilmu na ikafutika elimu ubidat yale masanamu yakaanza kuabudiwa taamalu qawla wa nusikha al-ilm zingatia kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alivyosema na ikafutika elimu kwa hiyo mwanzoni wale walitengeneza masanamu hakuna ambaye aliyokuwa amefanya kazi ya kuabudia lakini walipokufa wale watu ambao walikuwa wametengeneza yale masanamu na elimu ikafutika watu wakawa wajinga waliokuja baadaye wakaanza ibada ya kuabudia yale masanamu kwa hiyo elimu ilipoondoka na watu kuwa wajinga ikawa sababu ya kutokea shiriki katika ardhi shiriki ambayo ni dhambi kubwa hakuna dhambi kubwa ambayo mtu anaijua katika hii ardhi isipokuwa ni ushirikina na kutokea kwake umetokea kwa sababu ya ujinga ambao watu walikuwa nao kuna makosa alifanyia kutengeneza masanamu na kuweka katika majalisi ambazo wale watu walikuwa wanakaa lakini hakuna aliyetajenda anakufikia hatua kwa kufanya ibada lakini watu waliofikia kuwa wajinga na elimu ikaondoka katika maisha yao wakaingia katika swala zima la kuabudia yale masanamu hapa jamii tuliyokuwa nayo leo wengi wanaingia katika ushirikina kwa sababu ya ujinga hawajui hao wote ambao wanao fanya ushirikina katika kuchinja kama wanaofanya katika zile ngoma za majini yani kwa huko kwetu kwa huko kwetu lakini vile vile na mambo yale chungu mzima ambayo waislamu wanayafanya katika ushirikina mambo mengi yanafanywa kwa sababu ya ujinga ambayo watu wako nao katika maisha yao kama watu kweli wangekuwa wanatambua ukubwa yale wanayoyafanya wasingekuwa na thubutu kuyafanya lakini wanayafanya kwa sababu ya ujinga ambao umetawala maisha yao kwa jambo la kwanza kabisa ambalo linasababishwa na ujinga ambalo ni baya linalotokea katika jamii ya Kiislamu ni kutokea ushirikina na kuenea kwake leo ushirikina umetapakaa katika maisha ya Uislamu lakini sababu kubwa ni kwa sababu ya watu kuwa ujinga na unaendelea kuchukua kasi kwa sababu watu kujitalamisha na dini yao hawataki kwa hiyo wao wanakuja kufanya mambo na kuona kuwa ni mambo ya kawaida na ni mambo madogo kumbe athari yake ni mbaya na mtu anapokuwa anakufa aliyekuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa yeye hana msamaha kwa jambo la kwanza kabisa ambalo ni katika athari mbaya zinazosababishwa na ushirikina zinazosababishwa ni uji, na ujinga ni ushirikina ambao ni dhambi kubwa ee, dhambi ambalo hakuna dhambi ambalo linalingana na hilo dhambi la ushirikina الاثر الثاني من الاثار السيئه للجهل na athari ya pili katika athari mbaya za ujinga ambazo zinatokea katika maisha ya waislamu ni intisharu albid'a kuenea kwa bid'a hakuna mashaka bila ni kitu kibaya bila ni kitu kibaya na ni kitu ambacho hakitajiki muislamu kuwa ni mwenye kutekeleza lakini waislamu wengi leo wameingia katika kufanya mambo ya bidaa mambo ambayo hayamo katika dini lakini haya yanasababishwa na ujinga ambao uko katika maisha ya watu watu wakawa wanafanya mambo ya bid'a wakawa wanaona kwamba wanafanya mambo mazuri kumbe wanafanya mambo mabaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi يقول الشيخ العلامه الفوزاني حفظه الله شيخ علامه الفوزاني رحمه حفظه الله anasema فالاسباب التي ادت الى ظهور البدعه تتخلص في الامور التاليه sababu ambazo zimepelekea kudhihiri bid'a zinafupiga katika mambo yafuatayo sababu ambazo zimepelekea watu kuingia katika bid'a na bid'a kuenea katika maisha ya watu sababu zinafupiga katika haya mambo yafuatayo akaanza kueleza akasema aljahl biahkami dini jambo la kwanza kabisa ni mtu kuwa mjinga na hukumu za dini jambo la kwanza kabisa ambalo Sheikh Fauzani amelieleza kuwa ni katika sababu ambazo zimepelekea kudhihiri bid'a ni watu kuwa wajinga na hukumu za dini jambo la pili akasema watibai ila hawa na kufuata matamanio jambo la tatu akasema wataasub lil'ara wal ashkhas na watu kuwa na taasub kwa rai mbalimbali na vile vile kuwa na taasub na watu watashabuhi bil kufari na jambo la nne ni watu kujifananisha na makafiri wa taklidihim na kufu, na kuwafuata keleza hayo mambo manne jambo la kwanza kabisa akasema aljahl bi ahkami di watu kwa wajinga na hukumu za dini jambo la pili akasema ittiba'u hawa kufuata matamanio jambo la tatu akasema at lil ara'i wal ashkhas watu kuwa na taasub na rai mbalimbali na vile vile kuwa na taasub na watu na jambo la nne akasema atashabbuh bilkuffari wa taqliduhum ni kujifananisha na makafiri na kuwaiga vile vile kuwafuata thumma qala kisha akasema Sheikh Fauzan rahimahullah hafidhahullah wanatanawalu hadhihi alasbab bi shay'in min at-tafsir na tutaanza kuzungumzia hizi sababu kwa kitu katika tafsiri akaanza na jambo la kwanza ambalo ni aljahlu bi ahkami din watu kuwa wajinga na hukumu za dini فقال اكسم كلما امتد الزمن وبعد الناس عن اثار الرساله قل العلم وفشى الجهل كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جنب الاولى كبيسا ني وقت واجينا نحكم زديدي كلا زما زنبقوا زنرفوكا na watu wakawa mbali na athari za ujumbe wa mtume sallallahu alayhi wasallama qalla alilmu elimu inakuwa ni chache wa fashal jahlu na ujinga unakuwa ni wenye kuenea kila zama zinavyozidi kurefuka na watu kuwa mbali na athari za utume elimu inakuwa ni chache elimu inakuwa ni chache ijapokuwa wazungumzaji wanakuwa ni wengi na vile vile ujinga unakuwa unaenea katika maisha ya watu hili kama alivyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam bikaulihi kwa kauli yake wa mayashi minkum fasayara ikhtilafan kathiran na atakayeishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi hizi ikhtilafu zinatokea katika dini si kwa sababu gani kwa sababu ya ujinga haya maneno ya Sheikh Fauzan lakini mwisho kabisa kwenye hii sababu ya watu kuwa wajinga na hukumu za dini akasema fala yuqawimu albid'a illa alilmu wal ulama hakuna kitu ambacho kitapambana na bid'a isipokuwa elimu na watu wenye elimu faida fukida alilmu wal ulama itakapokosekana elimu na kukosekana watu wenye elimu utihat alfursa lilbid'i an tadhhara watantashira kunapatikana fursa kwa bidaa kudhihiri na kuenea bid'a inapokuwa sehemu hakuna kitu ambacho cha kuondoa hiyo bid'a na kupambana na hiyo bid'a isipokuwa ni elimu na watu wenye elimu sasa elimu inapokuwa inakosekana kwa watu watu wenye elimu wanapokuwa wanakosekana kwa watu kinachotokea ni nini ni bid'a kudhihiri na vile vile kuenea katika maisha ya watu wal ahliha an yanshudu lakini vile vile kuna kuwa na fursa watu wa bid'a kuwa na uchangamfu na bid'a zao kwa kutokana haya maneno ya Sheikh hafidhahullah yanaonyesha wazi kwamba bid'a haienei katika jamii ya Kiislamu isipokuwa kwa sababu ya ujinga kuanzia ile miaka ambayo bid'a ilianza kudhihiri haikuwa vile kwa sababu ya ujinga watu wakawa hawafahamu yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama aliyokuja nayo ikawa hawafahamu yale ambayo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa nayo kilichotokea bidaa ikaanza kudhihiri ikadhihiri bidaa ya makawali ikadhihiri bidaa ya al-qadariyah ikadhihiri bidaa ya mu'tazila ikadhihiri bidaa ya mashia na bidaa nyinginezo nyingi sababu yake kubwa ni kwa sababu ya ujinga ambao tayari ulishaanza kuchukua nafasi katika maisha ya watu kwa hiyo katika athari mbaya kabisa ambazo zinasababishwa na ujinga na watu kuwa wajinga ni kuenea bila katika maisha yao bali inawezekana mwingine yeye akawa na hirs ya kufuata haki lakini kwa sababu ya ujinga aliyokuwa nao anaweza akashikamana na kitu akajiona kwamba yuko yuko kwenye haki kumbe yuko katika batili anajiona yuko katika sunna kumbe yuko katika bid'a lakini kwa sababu ya ujinga wake aliyokuwa nao kwa sababu mtu anapokuwa mjinga anakuwa hatambui uhalisia wa sunna aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kitu chochote ambacho kinafanana na sunna yeye anakuwa anashikamana nacho hata kama akiko sawa sawa na ndio wala hata wao katika makundi ya upotevu msidhani kwamba wao hawataki haki hapana wao wanashikamana na hayo makundi wakiwa wanaona kabisa wako katika haki lakini nini sasa kinachowabakisha huko ni kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao kwa sababu kama ungekuwa na elimu ya kile ambacho wao wanakifanya wasingekuwa wanashikamana na vitu vya namna kama ile wangekuwa wanaachana na vile vitu na kushikamana na sunna ya sawa lakini vipi mtu atatambua hayo hali yakuwa ni mwenyewe mjinga hawezi kutenganisha baina ya yale yalikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo yamekuja kudhuliwa baadaye kwa hiyo katika athari ya pili miongoni mwa athari mbaya za ujinga katika jamii ya Kiislamu ni kuenea kwa bid'a katika maisha yao al-atharu thalith الثالث من الآثار السيئة للجهل na athari ya tatu miongoni mwa athari mbaya za ujinga dhalalun nas بسبب الفتاوى المبنيه على الجهل kupotea watu kwa sababu ya fatwa zilizojengeka juu ya ujinga watu katika maisha yao wanapokuwa ni wajinga usidhani kwamba hakutakuwa na fatwa la lazima kutakuwa kuna fatwa sasa maadamu wenyewe ni wajinga fatwa zitakazokuwa zinatoka zitakuwa zinajengeka katika ujinga hazitokuwa katika elimu hali kisha kuwa hivyo ni watu kuingia katika upotevu haya ushahidi wake ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma انه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بسمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna allaha لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عبد الله من مسكين صلى الله عليه وسلم كسيما inna allaha la yakbidhu la ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad hakika allah subhanahu wa ta'ala hafuti elimu katika vifua vya watu kwa hali ya kupokonya handoe elimu kwa hali ya kupokonya hafuti elimu katika vifua vya watu Lakini yakbidhul ilma bikadri ulama, lakini Allah anaifuta elimu, anaiondoa elimu kwa kuondoa watu wenye elimu. Hata idha lam yubka aliman, mpaka nafikia hatua Allah subhanahu wa ta'ala haachi sehemu alim, haachi sehemu mtu mwenye elimu. Hali kisha kuwa hivyo, itakadha nnasu ruusan juhala watu watajifanyia viongozi wajinga maadamu wao watakuwa wanataka kheri watakuwa wanataka uh, siku za Ijumaa kuwapo na makatibu wa kutubu watakuwa wanahitajia mawaidha inawezekana wengine wakawa wanahitajia kusoma na mfano wake sasa maadamu watu wenye elimu watakuwa wanakusikana sehemu kinachotokea ni nini ni watu kujifanyia viongozi wa kuongoza hayo mambo ambao ni wajinga ikishafikia hivyo watu watakuwa wanatatizika katika dini yao kwa lazima itafikia hatua ya wao kutaka kuuliza maswali mbalimbali sasa maadamu wao ndio viongozi wao ndio mashehe fasuilu wataulizwa watakuwa ni wenye kuulizwa hakuna ujaji mtu anapokuwa sehemu lazima ataulizwa tu maadamu yeye huenda amejaliwa kuwa ni kiongozi kajaliwa kuwa ni shehe kajaliwa kuwa ni imamu maadamu yeye yuko hiyo sehemu na watu wamemzingatia lazima ataulizwa sasa maadamu mwenyewe anakuwa hana elimu kinachotokea ni nini watu wa sampuli kama hiyo wanapokuwa wanaulizwa faaftau bighairi ilmi watatoa fatwa bila elimu wakishatoa fatwa bila elimu fadhallu wa adhallu wenyewe hawa watakaokuwa wanatoa hizo fatwa watapotea lakini vile vile watakuwa wanapoteza watu wengine sasa elimu eh, inapokuwa inakosekana katika maisha ya watu itakuwa na maana kwamba makatibu watakuwa ni wajinga watakiwa kuwa na kutubu siku za Ijumaa walimu watakaye kuwa wanafundisha watu watakuwa ni wajinga wale ambao watakaye kuwa wanaeleza watu watakuwa ni wajinga na vile vile wale watakaye kuwa wanajibu maswali ya watu watakuwa ni wajinga sasa kutokana ujinga wao watakiwa kuwa nao katika hayo maisha yao kwa kutokuwa na elimu wasikapokuwa na ulizo watakuwa wanajibu kijinga kwa nini kwa sababu hawana elimu na mtu asiyokuwa na elimu hawezi kuitoa kwa kitakachokuwa inatokea watakuwa wanajibu majibu ambayo yamejengeka katika ujinga kwa hiyo wenyewe watakuwa wanapotea kwa sababu hawana elimu na watakuwa wanapoteza wale watu ambao wanaoongoza kwa sababu watakuwa na wajibu majibu ambayo yamejengeka katika ujinga na hili ndo balaa kubwa katika maisha ya watu sisi zama zetu hizo tulizokuwa kunazo ni zama za balaa na ni zama za matatizo wazungumzaji wamekuwa ni wengi lakini watu wenye maarifa ni wachache kwa hiyo yanayekuja kuzungumzwa na fatwa zinazokuja kutolewa ziko mbali kabisa na dini ya Kiislamu sasa watu wenyewe wako hivyo na hali zao zinakuwa hivyo hivyo kwa hao wenyewe waje wafatwa hakuna mashaka wanakuwa katika upotevu lakini vile vile wanakuwa wanawapoteza watu wengine pia kwa zile fatwa zao ambazo wanakuwa wanazitoa mwanzo kabisa nimesema kwamba Qur'ani imekuja kubainisha yale ambayo tumeeleza imekuja kubainisha uh, tauhidi imekuja kubainisha shirki imekuja kubainisha uh, imani imekuja kubainisha kufuru na mfano wake ikiwa na maana kwamba ile Qur'ani mtu awe na elimu nayo inabidi ile Qur'ani mtu awe anaijua kadhalika tumekuja kuzungumzia habari za sunna basi inabidi mtu awe na maarifa kuhusiana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam lakini vile vile tumekuja kuzungumzia kwamba maulama nao wameandika vitabu mtu inabidi au na maarifa yale ambayo yanaelezwa na watu wenye mtu anapokuwa anakosa vitu vya namna kama hii huyu mtu anakuwa ni mjinga kwa hata kama yuko sehemu bado ile sehemu ambayo yeye yuko atakuwa anaongoza watu kijinga kwa hakuna mashaka atakuwa anawapoteza watu kwa sababu watu watakuwa wanahitajia sasa mambo ambayo yanayohusu dini yao na yeye hakuna chochote anachokifahamu atakuwa anajibu leo kuna baadhi ya fatwa zinatolewa katika jamii tuliyokuwa kunayo wallahi zinahuzunisha bali kuna mielekeo ambayo watu wanaelezwa haiko sawa sawa lakini yote ni kwa sababu ya uchache wa maarifa ambao uko kwa watu kwa kinachotokea watu kuongozwa hivyo hivyo pasneli sasa hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inatuzindua mambo mengi miongoni mwa mambo ambayo tunazunduliwa na hii hadithi ni sisi kufahamu ubaya wa ujinga ujinga si kitu kizuri ujinga ni kitu kibaya kwa sababu watu wanapokuwa wajinga kuanguka kwao kunakuwa ni kudogo na kwa kubali kila neno lina simu kwa sababu ya ujinga kwa lazima tukae tunatambua ubaya wa ujinga na muislamu asikubali kuishi katika haya maisha hali ya kweli mjinga ajitahidi kadiri ya anavyoweza lakini ujinga auondoe katika maisha yake hatusemi kwamba lazima kila mtu asome awe shekhe mkubwa la lakini akalu shei awe na ufahamu ambao unahusiana na dini yake ikiwa na maana kwamba kila muislamu inabidi asome lakini shida nyingine inayopatikana kuna baadhi ya watu wako maeneo ambayo kuna walimu ambao wanacho walichukua punatu katika maarifa lakini ikawa wenyewe hawataki kusoma haya ni matatizo haya ni matatizo ambayo yameenea katika jamii hizi tulizokuwa nazo sasa hali inapokuwa hivyo kuna sehemu ambazo watu wanaanzisha vituo lakini hawana watu wenye maarifa ya kutosha kinachotokea ni wale wale ambao wao inawezekana mtu anajua kidogo anachokijua basi yeye ndo atakuwa imamu atakuwa khatibu atakuwa ndo kila kitu hebu fikiria wewe Muislamu hali inakuwaje kwa watu ambao wako hivyo yako maeneo kuna vituo lakini watu wenye maarifa ya kutosha wako sasa fikiria hali za hao watu zitakuwaje lakini kama kila muislamu angekuwa anatambua umuhimu wa kusoma hakuna mashaka kila sehemu kungekuwa kunapatikana watu ambao wamekinika na kuwa na ufahamu sahihi wa hii dini yetu ya Kiislamu sasa wanapokuwa nakosekana wale watu ambao wana ufahamu sahihi wa dini basi kinachofuata baadaye ni yale mambo ya dini kusimamiwa na watu wasiokuwa na elimu na jambo la fatwa litakuja kuegemezwa kwa watu wasiokuwa na elimu kwa hiyo watakuwa wanaulizwa na watakuwa wanajibu bila elimu wenyewe watakuwa wanapotea na kuwapoteza watu wengine fa yadhillu an-nas bisabab al-fatawa al-madaniyah ala aljahl watu wanakuwa wanapotea kwa sababu ya fatwa ambazo zimejengeka juu ya ujinga tunapozungumzia habari za elimu hatukusudii mtu kuwa mwingi wa kuongea la sisi tunakusudia mtu kuwa na ufahamu sahihi wa dini wala hatukusudii mtu kuwa mashuhuri sisi tunakusudia mtu yule ambaye ana ufahamu wa sawa sawa na dini jambo la mtu kuwa mwingi wa kuongea ni jambo lingine sio kwamba kila ambaye anaongea sana ni elimu wala haikusudii kwamba kila anayekuwa mashuhuri katika jamii anakuwa ni mwenye elimu la mwingine zikana sio mashuhuri lakini akamakinika katika mambo ya kielimu akawa na misingi katika elimu na anachokizungumza kikawa ni sahihi kabisa 100% 100 kwa 100 kwa hiyo katika athari mbaya za ujinga ni watu kupotea kwa sababu ya fatwa ambazo zinajengeka katika ujinga fatwa ambazo hazijengeki katika elimu الاثر الرابع من الاثار السيئه للجهل في المجتمع الاسلام athari ya nne katika athari mbaya za ujinga katika jamii ya Kiislamu suqutun nasi fi hufratil fitan ni watu kuingia katika shimo la fitna ujinga unapokuwa umechukua nafasi katika maisha ya watu watu wanakuwa ni wenye kuingia katika shimo la fitina wal fitan kathira na fitna ziko nyingi minha miongoni mwa hizo fitna fitna ya shetani kuna fitna ya shetani fitna ya shetani sija mtu ana elimu ili kusudi aweze kujitenga nayo lakini vile vile kuna fitnatu nafsi la amara bisui kuna fitna ya nafsi yenye kuamrisha uovu mtu lazima awe na elimu ajue namna ya kutasarraf na nafsi hiyo ambayo inaamrisha uovu wa ya hawa lakini vile vile kuna fitna ya matamanio mtu katika maisha yake akawa anaongozwa na matamanio na si kuongozwa na haki wa fitnatu shubuhati lakini vile vile kuna fitna ya shubuhati hii fitna ya shubuhati inahitajika elimu ya hali ya juu ili mtu aweze kujua namna ya kutasadafu na hizi shubuhati wa fitnatu nisa lakini vile vile kuna fitna ya wanawake mtu lazima awe na elimu ajue namna gani anaweza kuamiliana na hii fitna wa fitnatu hubbil mali washarafi na kuna fitna ya mtu kupenda mali na utukufu hii nayo ni fitna mtu lazima awe na elimu ajue namna ya kuamiliana na hii fitna kadhalika wa fitna tutasallut al kuna fitna ya watu kutawaliwa na maadui mtu lazima awe na elimu ajue namna gani anaweza kuamiliana na hii fitna wa fitna ma yutahaqaru wa yutasadharu min adh-dhunubi wal ma'asi na kuna fitna ya yale ambayo yanadharauliwa na kujaliwa kuwa ni madogo katika madhambi na maasi mtu lazima awe na elimu ajue namna gani yeye anaweza kutasarrafu na fitna ya namna hii lakini kuna fitna tulaitiraqi kuna fitna ya watu kufarikiana na kuwa makundi makundi hizi zote ni fitna mtu hawezi kusalimika na hizi fitna isipokuwa mpaka awe na elimu au katika jamii kuwepo na mtu ambaye ana elimu wa kuweza kuongoza watu na kuwatoa katika hizi fitna na kuongoza katika muongozo wa sawa sawa elimu inapokuwa inakosekana na anapokuwa anakosekana mtu kuongoza katika hali ya usawa basi watu wanakuwa ni wenye kuingia katika shimo la hizi fitna قال الشيخ فوزان رحمه الله حفظه الله anasema Sheikh Fauzani hafidhahullah fal insanu yuaishu alfitana ila akhir lahzatin min hayatihi mtu anakuwa anaishi na fitna mpaka pumzi yake ya mwisho katika maisha yake mtu anakuwa ni mwenye kuishi na fitna hizo fitna ni zenye kuendelea mpaka pumzi yake ya mwisho kwenye maisha yake bali wa inda wadhihi fi qabrihi bali fitna zinakuwa ni zenye kuendelea mpaka wakati wa kuwekwa kwake kwenye kaburi lake falamru yahitaji ila ihtimami hili jambo linakuwa ni lenye kuhitajia mtu kufanyia umuhimu jambo la yeye kuishi na fitna za aina mbalimbali hili jambo linahitajia yeye kufanya umuhimu wa hali ya juu kabisa alfitanu adhima fitna ni nyingi والنجاه اولا بالتمسك بكتاب الله وسنه رسوله sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kuokoka mtu kutokana na hizo fitna mwanzo kabisa ni mtu kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam yani mtu hawezi kuokoka na hizi fitna isipokuwa mpaka pale atakapokuwa ni mwenye kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam thumma qala ash-shaykh hafidhahu Allah kisha sheikh akasema lakin la yahsulu tamassuku bikitabillah wa sunnati rasulih illa bitafaqquhi fi dinillahi azza wa jalla lakini haipatikani mtu kushikamana kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallama isipokuwa kwa mtu kuwa na ufahamu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fitna zinazopoteza watu ni nyingi ili mtu aokoke inabidi shikamana kitabu na sunna na kushikamana kitabu na sunna hakuwezi kupatikana isipokuwa mpaka mtu awe na ufahamu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa na maana kwamba kama mtu hatakuwa na ufahamu wa hili hawezi kuokoka kutokana na fitan bali atakuwa ni mwenye kuingia katika hizo fitna na ndio maana kila kukicha watu wanaingia katika fitna za aina mbalimbali kwa sababu ya ujinga ambao uko katika maisha yao sasa hawawezi wao kuwa mbali na hizi fitina isipokuwa mpaka pale watakapokuwa wameshikamana vizuri na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na hilo haliwezi kupatikana isipokuwa mpaka watu watakapokuwa na ufahamu na dini yao watakapokuwa na elimu ya kuifahamu dini kwa wanapokuwa wajinga wanakuwa ni wenye kuingia katika fitna wanapokuwa hawana maarifa wanakuwa ni wenye kuingia katika shimo la fitna فيفهم من كلامه أن الجهل سبب لدخول الإنسان في الفتن kinachofahamika katika maneno ya Sheikh hafidhahullah kwamba hakika ujinga ni sababu ya mtu kuingia katika fitna ujinga ni sababu ya mtu kuingia katika fitna kwa sababu maarifa ya yeye kuweza kuchambua mambo anakuwa hana kwa jambo linapokuwa lenye kuja khalas moja kwa moja anakuwa anaingia ndani yake والأثر الخامس من الآثار السيئة للجهل في المجتمع الإسلام na athari ya tano katika athari mbaya za ujinga katika jamii ya Kiislam ni dukhulun nasi fil manahijil munharifa ni watu kuingia katika manhaji zilizopinda watu wanapokuwa wanatawaliwa na ujinga basi wanaingia katika manaji zilizopinda kwa sababu ya ujinga wao kwa kinachotokea ni nini ni maisha Uislamu kutawaliwa na manhaji mbalimbali zisizokuwa za sawa bali inawezekana mtu akawa anafanyia uadui manhaji ya haki manhaji ya sunna wal jamaa manhaji ya salafi saleh manhaji ya al-sunna wal jamaa manhaji ya wema waliotangulia inawezekana mtu akawa anafanyia uadui lakini kwa sababu ya ujinga ambao uko katika maisha yake bali katika hizi manahij inawezekana kukawa na sura ya wazungumzaji wake kutumia aya mbalimbali vile vile hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa hili tunalolisema katika hii athar ya tano ni kauli ya Yazid al-Faqir Yazid al-Faqir qala amesema kuntu kad shafaqani ra'yun min ra'i al-khawarij nilikuwa nimependezwa na rai katika rai za makhawariji anaelezea kwamba mimi nilikuwa nimependezwa zaidi na rai katika rai za makhawariji za kufurisha waislamu na vile vile kuona kila anayefanya madhambi yeye ni kafiri na kifa atakuwa amebaki katika moto milele yeye anasema kwamba nilikuwa nimependezwa na hii rai anasema fakharajna fi isabatin dhawi adadin nuridu an nahujja tukatoka sisi katika kundi la watu ambao uh, lilikuwa na idadi kadhaa ya watu tukiwa tunataka kwenda kuhiji tukatoka katika miji yetu tunakusudia maka kwa ajili ya haji tukishamaliza haji yetu thumma nakhruja ala nasi kisha tutoke kwa watu kwa ajili ya kwenda kuwalingania zile fikra ambazo tuko nazo yani tukishamaliza haji tutoke kwa watu na tuanze dawa na tuanze ushawishi wa watu kubali rai miongoni mwa rai zetu قال انا سيما يزيد فمررنا على المدينه تكبيت مدينه تكبيت مدينه يعني مجي ومطوم صلى الله عليه وسلم فاذا جابر ابن عبد الله يحدث القوم جالس الى ساريه مره tukamwona Jabir ibn Abdullah akiwahadithia watu hali ya kuwa amekaa kwenye nguzo an rasulillah sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawahadithia watu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi mbalimbali sababu zamani wale maulama walikuwa wanakaa kwenye nguzo pale msikitini na kuendelesha durusi sasa hivi wameweka viti viti kila shekha anakuwa na kiti chake kwa miaka hiyo walikuwa wanakaa kwenye nguzo sasa Yazid al faqir anasema tukapitia Madina tukamkuta Jabir ibn Abdullah akiwahadithia watu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema kwamba nilikuwa nimependezwa zaidi na rai katika rai za makhawarij sasa wakati Jabir radiyallahu anhu akiendelea kuwahadithia watu hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi fa faidha huwa kad dhakara aljahannamiyina mara akawataja watu ambao watakayekuwa wanatoka katika moto na kuingia katika pepo yani katika zile hadithi ambazo yeye alikuwa anahadithia akaja kuzungumzia watu ambao wao siku ya kiyama wataingia motoni halafu baadaye watatoka katika moto na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya aliposikia maneno yakamkereketa sana sababu ya fikra yake katika fikra za makhawarij kuona kwamba mtu akifanya madhambi makubwa ni kafiri hatoki katika moto kama ataingia motoni yeye ni motoni milele hatotoka humo milele sasa iweje Jabir ambaye ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja kuzungumza kwamba eti kuna watu ambao wao wataingia motoni halafu baadaye watatolewa na kuingia katika pepo. Haya maneno yakamkereketa sana. Kala Yazid anasema fakultu lahu nikasema kumwambia Jabir radiyallahu ta'ala anhu ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadha alladhi tuhaddithuna ewe sahaba wa mtume ni kitu gani hiki ambacho nyinyi mnakihadithia nini ambacho nyinyi mnakapa na kuwaeleza watu wallahu yaqul na Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaka man tudkhilin nara fakad akhadhaita hakika wewe yule utakayemwingiza motoni umemfedhehesha hii aya anaileta Yazid lakini vile vile kana kwamba haitoshi akaleta aya nyingine akasema kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wapo motoni kila wanapojaribu kutoka katika moto watarejeshwa ndani yake sasa mbona wewe unakuja kuzungumza habari kwamba eti kuna watu ambao watakuwa wameingia motoni alafu baadaye watoke wakaingia katika pepo mbona wazungumza mambo yako kinyume na Qur'an manhaj ya makawaida tayari imeshaka imekaa katika kichwa chake Sasa swala watu kutoka motoni kuingia katika pepo yako na amna Hii haiwezekani. Mbona haya yenyewe haya inaenda kinyume na Qur'an kwa fikra zake yeye. Qala Yazid anasema faqala Jabir akasema ataqra alqur'ana je wewe unasoma Qur'ani Jabir anamuuliza Yazid wewe unasoma Qur'ani qultu na'am Yazid anasema nikasema ndiyo qala akasema fahal sami'ta bimaqami Muhammadin alayhi salam je umesikia kuhusiana na makamu ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama umesikia kuhusiana na kisimamo cha mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama يعني الذي yab'athuhu Allah fi kisimamo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumfufua katika hicho kisimamo qultu na yazidi akasema ndiyo qala Jabir akasema fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allah bihi man yukhrij hicho ni kisimamu cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambacho kinaitwa al-maqamul mahmud alladhi yukhriju Allah bihi man yukhrij ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anawatoa watu katika moto wala atakayekuwa anawatoa qala Yazid anasema thumma na'ta wad'a as-sirat kisha Jabir akazungumzia kuhusiana na swala kuwekwa sirat njia hiyo siku ya kiyama njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya hakuna mmoja katika ninyi isipokuwa atapita katika hiyo surati hilo limehukumiwa na Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa hiyo akasema akazungumzia kuhusiana na kuwepo kwa as wa wa nas alayhi na vile vile akazungumzia kuhusiana na watu kupita katika hiyo sirata qala yazid anasema wa akhafu alla akuna ahfadhu dhaka lakini naogopea nikawa si mwenye kuhifadhi hilo swala la asirati na watu kupita juu yake kala anasema Yazid ghaira annahu kad zaama anna qauman yakhrujuna minan nari baada an yakunu fiha isipokuwa kwamba yeye Jabir amedai kwamba watu watakuwa wanatoka katika moto baada ya kuwa tayari wameshaingia qala jinsi anasema yani fayakrujuna kaannahum aidanis samasim yani anakusudia kwamba watatoka kana kwamba asimsim ni aina ya nafaka ndio karibu kama ufuta kwa hiyo kana kwamba ni hii aina ya nafaka ambayo imeunguzwa na moto kwa hao watu watakuwa wanatoa katika moto katika sura ya namna hiyo qala fayadkhuluna nahran min min anhar aljanna kisha wataingia katika mto miongoni mwa mito ya peponi fayatasiluna fihi alafu watakuwa ni wenye kuoga katika huo mto fayakhrujuna kaannahum alkaratis alafu atatoka katika huo mtu baada ya kuoga na kwamba ni karatasi nyeupe walikuwa wameungua alafu ataingia katika mtu ambao uko katika pepo alafu atatoka hali ya kuwa ni weupe anasema faraja tukarudi kulna tukasema waihakum atarauna asheikha yakdhibu ala rasulillah wale wenu hivi kweli mnaona shekhe yule kweli anaweza kuzungumza akawa anamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam yule sababu mtume sallallahu alaihi wasallam shekhe kweli kabisa kweli mnaona kwamba yeye anaweza kukaa pale na akawa anazusha maneno na kumzushia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema farajana tukataraja tukaachana na ile rai katika rai za makhawarij wallahi anasema fala wallahi ma kharaja minna ghair rajulun wahidin wa kama qala abu nuaim anasema fala wallahi ma kharaja minna ghair rajulun wahidin na hapa kwa Allah hakutoka katika sisi na kuendelea na fikra yake ya kwenda kusambaza ile rai katika rai za makawari isipokuwa ni mtu mmoja peke yake watu wengine wote ambao walikuwa katika ule msafara wakataraja na kuachana na ile fikra sasa Yazidi mwanzoni alikuwa ameingia katika kupenda irai rai katika rai za makawariji kwa sababu ya ujinga ambao walikuwa nao kuna haya ambazo alikuwa amezihifadhi na akajiona kwamba yeye yuko katika haki akajenga msimamo wake katika hilo baada katika watu ambao walikuwa nao pia walikuwa na fikra kama fikra ya kwake lakini kwa sababu ya ujinga makawarij pia kule kuanza kwao kama kundi haikuwa sipokuwa ni kwa sababu ya ujinga wakachukua aya wakaziletea tafsiri ambayo sio wakachukua aya zinazohusu makafiri wakaja kuzibandika kwa waislamu wakaanza kukufurisha waislamu aya ambazo mpaka leo ziko katika baadhi ya vichwa vya watu raia za kufurisha waislamu leo kuna baadhi ya watu ambao katika dini hizo fikra wanazo kwa hiyo mtu anapokuwa mjinga inakuwa ni sababu ya kuingia katika sio isiyokuwa sahihi kwa sababu ya ujinga wake wala msije mkajiuliza hasa ah, kwa nini ilivyokuwa makawariji waliingia katika ukawariji kwa sababu ya ujinga mashia ukaingia katika ushia kwa sababu ya ujinga bado ukaangalia wale wengi ambao wanaingia katika uh, ushia wengi ni kwa sababu ya njaa zao walizokuwa nazo ukichanganya na ujinga waliokuwa nao basi na wao wanaingia kwenye mkumbo na kwenda kuwa mashia hakadha kwa hiyo ujinga unapokuwa huko kwa watu inakuwa ni sababu inakuwa ni sababu ya watu kuingia katika manhaji zisizokuwa za sawa ujengo unapokuwa sawa na maisha ya watu manhaji ya, ya haki inakuwa inaachwa na watu kufuata manhaji sio kwa sawa bali ile haki ambayo imekuja katika Qur'an inakuwa inaachwa na watu kufuata mambo ya batili ile haki ambayo imekuja katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa inaachwa na watu kufuata mambo ya batili bali hata wale maulama ambao wanaongoza watu katika njia sawa sawa wanakuwa wanaachwa na watu kufuata maulama wale ambao wanajifananisha kwa wao ni maulama lakini uhalisia wanakuwa wanapoteza watu lakini haya yote ni kwa sababu ya athari ya ujinga kwa hiyo athari ya tano miongoni mwa athari mbaya za ujinga ni watu kuingia katika manhaji zilizopinda manhaji zisizokuwa za sawa sawa kwa hiyo hizi sababu tano ambazo ni katika athari mbaya za ujinga katika jamii uh, ya Kiislamu ndizo ambazo nilikuwa nimependa kuwakumbusha ninyi ndugu zangu katika huu muda ili kusudi tunabba tuweze kuzinduka na tuone kwamba ujinga si kitu ambacho sisi tunatakikana kuupa nafasi si kitu ambacho sisi uh, eh, kuwa ni wenye kukipa nafasi bali inabidi tufanye kila tunavyoweza kupingana na ujinga tutumie muda wetu kujitahalamisha na dini yetu watoto wetu wake zetu kiujumla watu wote tukae darasani kwa ajili ya kusoma dini yetu lakini vile vile uh, ni istihlal pia kile ambacho tunakusudia kukianza kesho au baadaye baada ya swala ya alfajiri kuhusiana na dua sababu kuna rasail ambazo tuta tutazisomesha kwa muda wa siku mbili kwa hiyo ni fursa kwa waislamu kuweza kutenga muda wao kwa ajili ya kuja kupata faida mbalimbali ambazo zinahusu dini yao kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya wao kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kalima yangu kwa muda huu itakuwa inasimamia hapo au tunatoa fursa kwa ajili ya adhana alafu baada ya adhana yataendelea mambo mengine insha Allah Thank you.